До вашої уваги ми звертаємо таку думку, котра була подана в студії. Для того, щоб правильно зорієнтувати думки по студії, ми возьмемо із кінцевої частини, над чим наша студія зупинилась. Хід просто звертає увагу на положення Гедеона, котрий взяв серебро і золото котре дісталось Сіму через побіду, даровану Єговою, і представив його для Єгови. Це є знак тому, щоб показати якість і високу якість слугів, котрими Єгова буде завершати свою справу на землі. Не ми Гедеон на той момент стати таким щирим жертводавцем для Єгови. Якщо б він не став таким, коли Єгова готовив його до цього часу. Тобто всі такі етапи приготовлення, котрі чинив з ним Єгова, він все чинив тільки для Єгови. Він для себе нічого не передбачав, нічого йому цілком і не потрібно було. Йому потрібно було точно виконати приказ. Це було його багатство. Виконання приказу Єгови – це для Гедеона було серебро і золото, іменно та нагорода. А вже матеріальне золото, котре дісталося йому після побіди йому не потрібно було, бо він виконав призначення Єгови. Здається, що цей случай знов повертає наші погляди і показує на високу якість слугів, котрих Єгова тепер виробляє в дармагедонний час, котрі рахують за найвищі нагороди виконувати волю Єгови для Єгови. Підкреслюємо, не для себе, не для свого спасіння, не з огляду на якісь окремі обітниці, щоб збагатити себе у біжучому чи майбутньому часі, а з огляду тільки на одно. Воля Єгови це нагорода, це багатство. І тут слуга богатіє. Битва Армагедон закінчилася в честь Єгови. Прото показав Гедіон. І так, у честь Єгови битва Армагедон дійсно не може закінчитись, якщо до Армагедону цих слугів не буде, яких є показано Єговою слугів після Армагедону високої якості, жертводавців високої чистоти, то це не під час битви Армагедон таким вони стали. Бо іначе б Єгова не розпочав битву Армагедон не тоді образно, не тепер дійсно. Якщо б їх не було, ні одне пророцтво не показує, що битва Армагедон почнеться при наявності якоїсь, як у багатьох розуміння, середньої якості слугів або маловірної а тільки його богопогляду якості, найвищі. Досягнувши цього рівня, тоді починається битва Армагеддон. Цей рівень буде провадити працю, цей рівень буде свідкувати славу Єгови не тільки по закінченню, а й самим ходом, бо так хід як кінець. Ще й сама справа початку, хід і кінець, є все його присвячене то це тільки така посвята з боку слуг може говорити, що його є гідний такої високої честі і слави. Ми спеціально звертаємо вам увагу на ці речі, щоб повторне переслухання цієї історії не сталося історичною подією нам. Ми не для цього їх переслухуємо, а для того, щоб додати свідчення від Єгови щоб звернути сильнішу увагу на те, чого тепер його від нас вимагає, яких бажає нас бачити. Тож, яких бажає бачити, таких і пристосовує силу і витворити. І не тому у многих не виходить, що була правда закоротка, чи повна, а тому, що було брак покірності до Єгови і послуху. Отже, не тільки в цьому разі ми цей погляд свій формуємо, тобто пристосовані до оказії цієї студії. А було би добре, щоб кожен з вас, розглядаючи писання, відбираючи студії науки, держав цей погляд перед собою. Бо іначе, навіщо заявляти, що хтось бере якийсь погляд, чогось він шукає. Ми шукаємо погляду Єгови. І коли ми його шукаємо, то Єгова покаже нам, чого вимагається від нас. Якщо його вважав, що є потрібним до науки, його слугам в передармагедонний час записати таку блискучу побіду над ворогом і велів записати про дії своїх слуг, що вони його прославили там, то певно ще до науки, до нам, тобто до нас на цей час. Отже, образ цей показує що його в цей передармагедонний час відкриває свою волю в цьому напрямку. Крім того, він дає все потрібне, щоб такого складу слуги були. Отже, це були думки, на котрі слід звертати увагу по цих артикулах, котрі освічують працю Єгови в передармагедонному і армагедонному часі. Після закінчення studii zalezli, ale wszyscy řekli.